Так нас за кордоном судять. Радянські люди, а надто молодь, мовляв, егоїсти. А ті судді і не знають, що це може бути тільки камуфляж наших людей. Розуміється, є і справжні дурні та егоїсти, де немає цього добра. Але щоб уся наша молодь була така, це неможливо, це протиприродно. Отой закон правди діє в наших комсомольцях так само, як і скрізь на світі. Вони так само відчувають і не можуть не відчувати неправду, несправедливість, тільки вони не можуть, не сміють виявляти цього відчування, маючи страх кари за те. І тому вони мовчать або поводяться брутально, глупо, дико. Так само вони не дурніші за інших, з ними можна було б говорити про всякі речі, але про що можна вільно говорити у нас в Радянському Союзі? Ні про що. Ніхто своєї думки ні мати, ні висловлювати не сміє. Треба повторювати тільки те, що наказує партія. Отже, хоч не хоч, треба про все цікаве мовчати і говорити на банальні, пусті, дурні теми і всі співрозмовники виходять немов би дурнями. От ти їх так і оцінюєш, а вони, мабуть, тебе вважають за дурну порожню дівчину, бо ніколи не говорять з тобою про щось цікаве і серйозне. Ні, Марусю, ти не суди так поспішно людей наших. Але коли у тебе немає серед хлопців нікого близького, то й надалі будь дуже обережна. Камуфлюй себе під партійний колір. І спостерігай, учись розпізнавати під камуфляжем свого, близького. І тоді, як розпізнаєш, потрошку піднімай свій камуфляж. Коли він так само почне піднімати, тоді зможеш ще ближче підійти до нього. Але без наради зо мною ніяк не відкривайся нікому бо кожна радянська людина може бути сексотом. Чуєш, Марусю? Чую, дядю, пригнічено промовила Маруся і раптом додала. А хто такі терміти? Може, це ми? Сергій Петрович посміхнувся. Марко досить влучно назвав нас. Так, так. Коли хочеш, ми терміти. Ми сховані. Ми під камуфляжем гриземо ту психічну тюрму, у якій нас тримає Сталін. До речі, дівчино, ти не думаєш, що я кажу, чи Сталін? Маю на увазі тільки оцю одну людину. Ні. Сталін це цілий режим, ціла філософія життя. Сталін може померти, але його режим лишиться. Я так само буду казати Сталін. І коли ми гриземо тюрму Сталіна, то гриземо весь режим. І правду писав Марко, що термітів є мільйони. Не може бути інакше. Тільки вони мусять працювати в темноті і не бачити одні одних. Але коли ми підгриземо всю радянську тюрму, і настане слушний час. Вона не мов би, сама собою впаде, і ми всі вийдемо на волю і побачимо одні одних. І Сергій Петрович аж руки потер від задоволення. Тільки гризімо, діти, дуже обережно. І ніяк, ніяк, ні в гніві, ні в страху, ні в горі. Не скидаємо перед окупантами нашого камуфляжу. Нехай він під ним розбере, хто терміт, а хто їхній. Ми всі їхні, ми всі на сто відсотків свої. Ми дуже любимо Сталіна. Ми навіть не мовчимо, а кричимо. Ми вихваляємо його поперед усіх. От нехай розбере Сталін. Чи багато він має своїх? Окупанти брехнею нас хочуть затуманити, щоб міцніше тримати в своїй тюрмі? Добре. Так і ми будемо мати ту саму зброю. Давно вже сказано за кордоном, що СРСР країна велетенської, страшенної сталінської брехні.